Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. أحب الله والإسلام Kazivanje o Ibrahimu, alaihissalam. Kur'ansko kazivanje o Ibrahimu, alaihissalam, spomenuto je u surama El Bekare, Al Imran, El Enam, Merijem, Taha, El Enbija, Es Suara, El Ankebut, Es Safat i Fusilet. Čak je jedna sura nazvana po njemu. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, predajama od ashaba, kao i nekim israelijatima, navest ćemo kazivanje o Ibrahimu alaihissalam. Ibrahim je sin Azera, a on je po silaznoj muškoj lozi osmi potomak Sama, sina Nuhova. Rođen je u Babilonu, sjevernom dijelu današnjeg Iraka. Stanovnici Babilona u vrijeme Ibrahima alaihissalam obožavali su kipove. Tvrdili su da su svoje pretke zatekli da ih obožavaju. Allah uzvišen je Ibrahimu a.s. još u djetinstvu dao razboritost, tako da nikada nije obožavao nekog ili nešto mimo Allaha uzvišenog. A kada je odrastao, učinio ga je poslanikom i uzeo sebi za miljenika. Nakon što ga je Allah uzvišeni učinio poslanikom, odmah je svoga oca pozvao na pravi put. I bilo je najpreče da se iskrenim savjetom prvo obrati svome ocu. Ibrahim a.s. ga je pozivao najblažim riječima i na najljepši način. Objasnio mu je ništavnost njegovih kipova i to da oni niti čuju molbu obožavaoca, niti vide gdje se on nalazi, niti mogu išta koristiti, dati bilo kakvo dobro, na faku ili pomoć. Zatim mu je objasnio da mu je Allah uzvišeni dao uputu i korisno znanje, iako je mlađi od njega. O tome uzvišeni Allah kaže Ispomeni u knjizi Ibrahima On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik. Kada je rekao svome ocu Oče, zašto obožavaš ono što niti čuje, niti vidi, niti ti može išta koristiti. Oče, meni je došlo znanje koje tebi nije došlo, pa me slijedi, i ja ću te na pravi put uputiti. Oče, ne obožavaj šeitana. Šeitan je milostivom neposlušan. Oče, bojim se da te od milostivog ne stigne kakva kazna, pa da budeš šeitanu drug. Otac mu je rekao. Zar ti, Ibrahime, mrziš moje bogove? Ako ne prestaneš, sigurno ću te kamenovati. Zato me ostavi na miru. Neka je mir na tebe, reče on. Ja ću moliti svoga gospodara da ti oprosti, jer je on dobar prema meni. I ja napuštam i vas i ono čemu se vi mimo Allaha molite, a ja ću moliti svoga gospodara. Nadam se da mi moj gospodar neće odbiti moju dovu. Ibrahim a.s. je doista, kao što je i obećao, za njega molio u svojim dovama. Međutim, kada mu je postalo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Uzvišeni Allah kaže. Ibrahimovo traženje oprosta za svoga oca bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao, a čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i milostiv. يا أمة قد سادت غرونا أصلنا المجد عنها عن بطالي تقلدوا وشاح السيوف بمؤتة يرويها الزمان في مؤتة يرويها الزمان تقدم الجيش تسوده راية سوداء كالرعب تنذر بالموت تقدم الجيش تسوده راية سوداء كالرعب Nakon pozivanja svoga oca vjerovanju u Allaha uzvišenog, jedinog Boga, pozivao je i svoj narod tome. uzvišeni Allah kaže Ispomeni Ibrahima kad je govorio svome narodu Obožavajte Allaha i njega se bojte To vam je bolje ako znate Vi mimo Allaha obožavate kumire i laži izmišljate Oni koje vi mimo Allaha obožavate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti pa kod Allaha tražite obskrbu. Njega obožavajte i njemu zahvaljujte, jer ćete se njemu vratiti. A ako vi budete poricali, pa i narodi prije vas su poricali, a poslanik je dužan samo da jasno prenese. Zar oni ne vide kako Allah stvara stvorenja? On će to ponovo učiniti. Allahu je to doista lako. Znate li vi, upita on, da su to što obožavate vi i vaši davni preci, doista neprijatelji moji, a nije gospodar svjetova koji me je stvorio i na pravi put uputio, koji me hrani i poji, koji me, kad se razbolim, liječi, koji će me usmrtiti i zatim oživjeti, i koji će mi, nadam se, pogreške na sudnjem danu oprostiti. Gospodaru moj, podari mi mudrost i udruži me s dobrima. Oni su priznali Ibrahimu a.s. da ih je samo povođenje za njihovim precima i očevima navjelo da ih obožavaju. Oni odgovoriše. Mi smo naše očeve zatekli da ih obožavaju i vi i vaši očevi ste bili u očitoj zabludi, reče on. Jesi li nam donio istinu ili se šališ, upitaše oni. On reče, ne, nego vaš gospodar je gospodar nebesa i zemlje, koji ih je stvorio, a ja sam od onih koji vam to svjedoče. I tako mi Allaha, čim se udaljite, ja ću vam kumire udesiti. Oni su imali jedan praznik kojeg su svake godine praznovali van grada, pa ga njegov otac pozvao da i on tome prisustvuje. Ali on rekao da ima osjećaj da će se razboljeti. To im je rekao da bi mogao uraditi ono što je naumio. Izvrgavanje ruglu i isticanje ništavnosti njihovih kipova koje su obožavali i pomaganje Allahove vjere. I kada su oni izašli da praznuju, a on ostao u gradu, on se prikrade njihovim božanstvima. Našao ih je u prostranoj odaji. Pred njima su bile postavljene različite vrste jela, koja su im bila prinešena kao žrtve. On ih je upitao ironično i posmjehujući im se. Zašto ne jedete? Šta vam je, pa ne govorite? Pa im priđe krišom, udarejući ih desnicom porazbijao ih je sjekiricom sve u komade, osim onog najvećeg, da bi se njemu obratili. Zatim je okačio tu sjekiricu o ruku tog najvećeg kipa. I kada su se vratili sa praznovanja, ugledali su šta se desilo sa onima koje su obožavali. U ovome su imali očiti dokaz da su razmišljali. Međutim, zbog svoga neznanja, pomanjkanja razuma veliki zabluda i bezumlja, oni su rekli. Ko uradi ovo sa našim bogovima, doista je nasilnik. Čuli smo jednog momka kako ih pogrdno spominje, rekoše. Ime mu je Ibrahim, pa je on sigurno taj koji je ustao protiv njih i porazbijao ih. Dovedite ga da ga ljudi vide, rekoše, da posvjedoče da čuju šta priča i da svojim očima vide kakva će ga kazna zbog toga stići. Upravo je to bila Ibrahimov alihisalam najveća želja. Da se svi ljudi skupe, pa da svim idolopoklonicima donese nepobitan dokaz o ništavnosti njihovog vjerovanja. Kada su se sakupili i doveli ga, upitali su. Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahime? ne reče on. Nego je to uradio ovaj najveći među njima, pa upitajte ih ako mogu govoriti. I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše, doista ste nepravedni. Zatim oboriše glave i rekoše, ta ti znaš da ovi ne govore. Tada im je Ibrahim a.s. rekao, Pa zar pored Allaha obožavate nešto što vam ne može ni koristiti, niti kakvu štetu nanijeti? Teško vama i onima koje mimo Allaha obožavate, zašto se ne opamjetite? Kad su ušutkani, poraženi, odustali od dalje rasprave i prepiranja, nije im preostalo ništa drugo nego da upotrebe svoju silu i moć u odbrani svojih zabluda. Oni rekoše, Spalite ga i vaše bogove osvetite, ako ćete šta činiti. Počeli su sa svih strana sakupljati i donositi drva. Zatim su ta drva stavili u jednu ogromnu ograđenu rupu i tu potpalili vatru. Ona se raspomsala, razbuktala, razgorila i bacala je iskre tako visoko da se tako nešto do tada nije vidjelo. Zatim su Ibrahim a.s. stavili na tas katapulta, koji im je napravio jedan kurd po imenu Heizen. On je izumitelj katapulta, pa je Allah uzvišeni dao da on propadne u zemlju. Zatim su počeli da mu vežu ruke i noge, a on je izgovarao. Nema Boga osim tebe, slava tebi, gospodaru svjetova. Tebi pripada sva zahvala i vlast, i ti nemaš sudruga. Kada je Ibrahim a.s. stavljen na tas katapulta, svezanih ruku i nogu i iz njega bio izbačen prema vatri, izgovorio je Hasbi Allahu wa ni'mal vakil Dovoljan mi je Allah i divan je on zaštitnik. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي ناب تغبي يا هلا بالأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو اللدود يا هلا بالأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو اللدود يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي نبت الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي نبت الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندي نبت الربيع Neki od ranijih učenjaka navode da se Džibril ukazao Ibrahim a.s. dok je letio prema vatri i upitao ga Ibrahime, imaš li neku potrebu? A on mu odgovorio Od tebe ne Od Ibn Abbas radi Allahu an se prenosi da je rekao Melek koji je zadužen za kišu počeo je govoriti Kad će mi biti naređeno pa da spustim kišu? Ali Allahovo naređenje je bilo brže uzvišeni Allah je rekao Vatro, budi hladna i spasonosna, Ibrahimu. Ibn Abbas radijallahu an kaže Da Allah nije rekao i spasonosna, smrzao bi se Ibrahim od njene hladnoće. Ibrahimu a.s. vatra nije čak ni odjeću zapalila. Jedino mu je spalila poveze kojima je bio svezan ali mu ruke ne oprži. Neki od ranijih učenjaka navode da je Ibrahim a.s. 40 ili 50 dana bio u vatri i da je poslije govorio Nisam doživio ljepše dane i noći od onih u vatri. Uzvišeni Allah kaže I htjedoše da ga na muke stave, ali mi njih učinismo poniženim. Tako su oni izgubili i propali na ovome svijetu. A na onome svijetu vatra im neće biti hladna, niti spasonosna. U to vrijeme vladaru u Babilonu bio je Nimrud. Muđahid kaže, on je bio jedan od vladara koji je vladao cijelim svijetom. Cijelim svijetom su vladala četvorica, dva vjernika i dva nevjernika. Vjernici su bili Zulkarnein i Suleiman a.s., a nevjernici Nimrud i Nabukodonosor. Nimrud je vladao 400 godina. Bio je nepravedan i ohol. Abdurrezak navodi da je Zaid ibn Eslam, radi Allahu anh, rekao Nimrud je imao velike zalihe hrane, pa su ljudi slali svoje predstavnike da im da istih zaliha. Među tim predstavnicima bio je i Ibrahim. Jednom prilikom su se oni sakupili kod njega, pa ga Ibrahim pozvao vjerovanju u Allaha i obožavanju samo njega. Ali njegovo neznanje, zabluda i oholo su ga navele da zaniječe tvorca, pa se sa Ibrahimom upustio u raspravljanje, tvrdeći za sebe da je on Bog. I kada mu Ibrahim rekao, Moj gospodar je onaj koji život i smrt daje, On odgovori, ja život i smrt dajem. Nimru tada naredi da mu dovedu dva čovjeka, kojima je izrečena smrtna presuda, pa je jednom potvrdio kaznu, a drugog oslobodio. Tvrdio je da je jednom dao život, a drugom smrt. Ibrahim a.s. mu nakon toga navede drugi dokaz postojanja tvorca i lažnosti Nimrudove tvrdnje. Allah daje da sunce izlazi sa istoka, reče Ibrahim. Pa učini ti da izađe sa zapada. Tako mu je dokazao da je u zabludi, da iznosi lažne tvrdnje i da je lažno njegovo hvalisanje pred neukim svijetom. On nije mogao naći riječi kojima bi pobio Ibrahim a.s., pa je prekinuo polemiku i ušutio. Uzvišeni Allah kaže I nevjernik se zbuni a Allah neće uputiti silnike na pravi put. Zatim je Ibrahim a.s. u ime Allaha uzvišenog napustio svoj narod i otišao iz Babilona. S njim su bili i njegova žena Sara i bratić Lut. Imali su namjeru nastaniti se u područje Jerusalima, ali su se nastanili u gradu Haran. Neki smatraju da je grad Haran sagradio Azerov brat Haran. ديننا ديننا دين عز وجلال ديننا ديننا دين عدل وكمال ديننا ديننا دين عز وجلال ديننا ديننا دين عدل وكمال إنه دين الإله لله Stanovnici Harana su u to doba obožavali sedam zvijezda. I to je bio predmet Ibrahimove alaihisselam rasprave sa narodom Harana. Ibrahim alaihisselam im je objasnio da ova nama vidljiva nebeska tijela nisu nikakva božanstva koja pored Allaha uzvišenog treba obožavati, nego su ona stvorena, podređena i počinjena Allahova stvorenja, koja se čas pojavljuju, a čas nestaju iz našeg vida. Prvo im je objasnio da zvijezda Danica – niti bilo koja druga zvijezda ne može biti Bog. Zatim je sa nje prešao na mjesec, jer je on sjajniji i ljepši od nje, a onda na sunce kao najsjajniji, najblistavije i najljepše nama vidljivo nebesko tijelo. I za njega je rekao da je Allah uzvišeno počinjeno. Uzvišeni Allah kaže, kada nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče, ovo je moj gospodar. A pošto zađe, reče, ne volim one koji zalaze. A kada ugleda mjesec, kako izlazi, reče, ovo je moj gospodar. A pošto zađe, reče, ako me moj gospodar ne uputi, doista ću biti jedan od onih koji su zalutali. A kad ugleda sunce, kako izlazi, reče, ovo je moj gospodar ovo je najveće. A pošto zađe, on reče, o narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate. Ja okrećem svoje lice kao pravi vjernik, onom koji je nebesa i zemlju stvorio. I ja nisam idolopoklonik. Ibrahim a.s. se zatim zajedno sa ženom Sarom i bratićem Lutom preselio u Jerusalim, ali je tamo harala suša i glad, pa su se odatle uputili za Egipat. Buharija navodi da je Ebu Horeire, radi Allahu an, rekao, dok je Ibrahim bio sa Sarom u Egiptu, jednom silniku je rečeno da se u blizini nalazi čovjek sa izuzetno lijepom ženom. Navodi se da nije bilo ljepše žene nakon Have od nje u cijelom čovječanstvu. On pošalje po njega i upita ga za nju. Ko ti je ona? A on odgovori da mu je sestra, misleći na to da mu je sestra povjeri. Zatim dođe Sari i reče joj. Saro, ovaj me je pitao za tebe, a ja sam mu rekao da si mi sestra, pa to nemoj poreći. Silnik pošalje po nju. Kada je ona došla kod njega, on pruži ruku prema njoj ali se paralizira. Pa joj reče, zamoli Allaha da mi ovo otkloni, pa ti neću ništa učiniti. Ona zamoli Allaha, pa on ozdravi. Međutim, on odmah pođe prema njoj kao i prvi put, ili još požudnije, pa se desi isto. On opet reče, zamoli Allaha da mi ovo otkloni, pa ti neću ništa učiniti. Ona uputi Allahu dovu, pa on ponovo ozdravi, on zatim pozva svoje sluge i reče im, Niste mi doveli ljudsko biće, nego šeitana. I silnik joj pokloni robinju, Hadžeru. Kada se vratila Ibrahimu, zatekla ga je u namazu, na kijamu, pa je on i šaretom upita. Šta se desilo? Ona odgovori. Allah je odbio spletku nevjernikovu, pa mi je poklonio Hadžeru za sluškinju. Neki alimi smatraju da su tri žene bile poslanici. Sara, Musaova mati i Merjem. Neka je na njih mir i spas. Međutim, većina islamskih učenjaka smatra da su one bile samo iskrene vjernice, siddiqat. Neka je Allah s njima zadovoljen. Ja. يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان يا خالق الأكوان بالخير أوصاني والذنب يا خالق الإيمان يا خالق الأكوان وازدادت الأهوال Zatim se Ibrahim a.s. sa svojom čeljadi iz Egipta vratio u Jerusalim, goneći sa sobom mnogo stoke, robova i imetka. U njegovoj pratnji bila je i egipatska koptkinja, Hadžera. Nakon što je Ibrahim a.s. u Jerusalimu proveo 20 godina, Sara mu je rekla, Gospodar mi je uskratio djecu, pa živi i sa ovom mojom robinjom, Hadžerom, ne bi li ti Allah od nje podario dijete. Ibrahim a.s. je i s njom počeo živjeti, pa je zatrudnila. Hadžera se tada umislila i prema Sari osilila. Zbog toga je Sara postala ljubomorna, pa se požalila Ibrahim a.s. On joj rekao, radi s njom šta hoćeš. Kada je Hadžera rodila Ismaila, Sarina ljubomora se još više povećala pa je zatražila od Ibrahima, a.s., da je udalji od nje. Ibrahim, Ibrahimu, a.s., je tada bilo 86 godina, 13 godina prije rođenja Ishaka. Buharija navodi da je Ibn Abbas, radijallahu an, rekao, Zatim je Ibrahim poveo nju i Ismaila, koga je još dojila, i ostavio ih kod današnje Kaabe pod jednim velikim drvetom, iznad današnjeg zemzema. Tada Meka nije bila nastanjena i tu nije bilo vode. On ih je tu ostavio. A pored njih je stavio torbu sa datulama i mješinu u kojoj je bila voda. Ibrahim a.s. se zatim okrenuo i pošao nazad, a Ismailova majka je pošla za njim i upitala ga. Ibrahime, kuda ideš? I ostavljaš nas u ovoj dolini u kojoj nema žive duše? niti ičeg drugog. Upitala ga je to više puta, ali se on nije okretao prema njoj. Pa mu je rekla, je li ti to Allah naredio? Da, odgovorio je. Ona je na to rekla, u tom slučaju nećemo biti izgubljeni. I vratila se nazad. Ibrahim a.s. se udaljavao sve dok nije došao do jednog prevoja gdje ga nisu mogli vidjeti. Tu se okrenuo prema mjestu današnje kabe, podigao ruke i zamolio ovim riječima. Gospodaru naš, neke svoje potomke sam naselio u dolini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, obavljali namaz. Zato daj da srca ljudi teže njima i obskrbi ih plodovima, da bi bili zahvalni. Ismailova majka je dojela Ismaila i pila tu vodu. Kada je u mješini nestalo vode i kada je vidjela kako se njen sin previja od žeđi, okrenula se prema Safi, najbližem brežuljku, pa se popjela na njega. S njega se okrenula prema dolini, ne bili koga ugledala, ali nije vidjela nikoga. Zatim se spustila sa Safe, I kada je stigla na sredinu doline, zadigla je rub svoje haljine i potrčala kako čovjek u nevoli trči. Dok nije prešla dolinu i došla do merve, pa se popjela i na nju. I odatle je pogledala ne bili koga vidjela, ali nije vidjela nikoga. To rastojanje između Safe i Merve prešla je sedam puta. Ibn Abbas, radi Allahu anh, navodi, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Zato ljudi trče između Safe i Merve, to jest čine saj. Kad se zadnji put popila na Mervu, čula je neki glas, pa sama sebi rekla Šuti. Zatim je osluhnula i ponovo čula neki glas, pa rekla Čula sam te, pa možeš li mi pomoći? U tom momentu ugledala je Meleka na mjestu gdje je zemzem, kako kopa svojom nogom ili krilom, dok se nije pojavila voda. Ona je počela zagrađivati vodu i grabiti je u mješinu. Svaki put kada bi zahvatila, voda bi šiknula. Kada se napila vode i podojila dijete, Melek joj je rekao Nemoj se bojati da ćete biti upropašteni. Na ovom mjestu biće Allahov hram, Kaaba, koji će sagraditi ovaj dječak i njegov otac. Allah neće dozvoliti da budu propašteni oni koji su mu poslušni. Tako je bilo sve dok pored njih nije naišla jedna grupa iz plemena Džurhum. Oni su ocijeli u podnožju Meke i ugledali jednu pticu kako kruži, pa su rekli. Ova ptica sigurno kruži iznad vode. Mi odavno poznajemo ovu dolinu i u njoj nema vode. Poslali su dvojicu ljudi da im to provjere. Kada su se vratili, ispričali su im šta su tamo zatekli, pa su se svi uputili tamo. Ismailovu majku su našli pored vode, pa su ju pitali. Hoćeš li nam dozvoliti da se kod tebe nastanimo? Hoću, rekla je. Ali nemate puno prava na vodu, oni su rekli. Dobro. To je Ismailovoj majci dobrodošlo, jer nije voljela samoću. Oni su se tu nastanili i poslali po svoje porodice, koje su se smjestile s njima, tako da su tu podigli kuće. Ibrahim a.s. je povremeno odlazi u Meku da nadzire svoga sina, a zatim bi se vraćao u Jerusalim. I kada Ismail odraste, toliko da mu je mogao u poslu pomagati, Ibrahim a.s. je u snu vidio da mu se naređuje da tog svog jedinog sina, kojeg je dobio u podmaklim godinama života, zakolje. Snovi poslanika su objava. On se povinovao i ovom Allahovom naređenju i požurio je da mu iskaže pokornost. On je to saopćio sinu kako bi mu srce bilo smirenije, umjesto da ga je nasilu uzeo i zaklao. On reče, sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem. Pa šta ti misliš? Taj blagi dječak olakšao je obavezu svome ocu, rekaoši mu. Oče, uradi onako kako ti se naređuje. Vidjet ćeš, ako Bog da, da ću biti strpljiv. Ibrahim a.s. ga je čelom položio na zemlju, kako mu ne bi gledao lice dok ga bude klao. Proučio bismilu i tekbir, a dječak je pred smrt izgovorio kelime i šehadet. Postavio je nož na njegov grkljen, ali nož nije sjekao. Uzvišeni Allah kaže I pošto se njih dvojica prepustiše i on ga čelom prema zemlji položi, mi ga zovnu smo. Ibrahime, ispunio si san. Mi doista tako nagrađujemo one koji dobra djela čine. To je doista bilo pravo iskušenje. I kurbanom velikim ga iskupismo, i u kasnijim naraštajima mu spomen sačuvasmo. Mir i spas Ibrahimu. Tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. A on je doista bio naš rob, vjernik. Većina učenjaka smatra da je to bio ovan, bijele dlake, crnih očiju i velikih rogova. Vidio ga je svezanog za jedno drvo na brdu Sebir. يا دعوة الإسلام لن أنساك لا لن أميل على غير هداك يا دعوة الإسلام لن أنساك لا لن أميل على غير هداك فعهد علينا رفع لواك فعهد علينا رفع لواك أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك الله الله يثبت الأركان ولا بد لنصر يدمر الطغيان فلا بد لخير يثبت الأركان ولا بد لنصر يدمر الطغيان ولا بد في يوم ستحيا دعوتنا وجيل صحوتنا سيكمل البنيان أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك أتيناك أتيناك يا دعوتي فديناك الله uzvišeni, Allah kaže. I obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i dobrim čovjekom. I blagoslovili smo i njega i Ishaka, a među njihovim potomcima ima i vjernika i očitih nevjernika. Ibrahimu a.s. i Sari tu radosnu vijest donijeli su meleki kada su naišli pored njih na putu prema naseljima Lutovog, alaihissalam, naroda. Uzvišeni Allah kaže Da li ti je došla vijest o plemenitim Ibrahimovim gostima kada mu uđoše i nazvaše selam? On odgovori Mir i vama, neznani ljudi. Kada su mu ušli, Ibrahim alaihissalam je mislio da su ljudi. Zato je prema njima i postupio kao prema ljudima i ispekao im je tele od svoje najbolje stoke. Kada ga je stavio pred njih i ponudio da jedu, kod njih uopće nije primijetio bilo kakvu želju za jelom. To se njemu nije svidjelo i obuzeo ga je strah od njih. Ne boj se, rekoše oni. Mi smo poslani lutovu narodu. Sara se tada obradova zbog Allahove srđbe nad njima, a stajala je u prisustvu gostiju. I kada se ona nasmijala, radujući se tome, meleki su joj donijeli tu radosnu vijest, a njegova žena poče vikati i po licu se udarati, govoreći, ja, starica, nerotkinja, a i ovaj moj muž je star. Ona se iznenadila da se može dijete roditi u takvom stanju. Zato je rekla, to je zaista čudna stvar. Zar se čudiš Allahovom određenju? Rekoše oni. Neka su Allahova milost i njegovi blagoslovi na vas, o stanovnici ovog doma. Zaista je on hvaljen i slavljen. Ibrahim a.s. se također veoma prijatno iznenadio ovoj vijesti. Buharija navodi da je Ibn Abbas radijallahu an rekao, Ibrahimov sin Ismail odrastao je u Mekki. Od oseljenika plemena Džurhum naučio je arapski jezik. I kad je stasao, svidio im se, pa su mu jednu od svojih djevojaka dali za ženu. Ismailova majka je potom umrla. Nakon što se Ismailo ženio, Ibrahim je došao da ih obiđe, ali Ismaila nije našao. Upitao je njegovu ženu za njega, pa mu je rekla – Otišao je da nam traži hranu. Zatim ju je upitao kako žive i da veraju. Pa mu je rekla, slabo, u tjeskobi smo i nevolji. Kada mu se tako požalila, on ju je rekao, kada ti se vrati muž, poselami ga i reci mu da promijeni kućni prag. Kada se Ismail vratio, upitao je, je li nam neko dolazio? odgovorila je. Jeste, dolazio nam je takav i takav starac. Pitao je za tebe, pa sam mu rekla gdje si. Pitao me kako živimo, pa sam mu rekla da smo u muci i nevolji. Na to je Ismailu pitao. A je li nešto oporučio? Jeste, rekla je. Rekao mi je da ti prenesem selam i da ti kažem da ti je poručio da promijeniš kućni prag. To je bio moj otac, rekao Ismail. Naredio mi je da te razvjenčam, pa se vrati svojima. Tako ju je pustio i nakon toga se ponovo od njih oženio. Ibrahim a.s. ponovo neko vrijeme nije navraćao, a onda je opet došao, ali ponovo nije našao Ismaila. Ušavši kod njegove žene, upitao je za njega, a ona mu je odgovorila. Otišao je da nam traži hranu. Upitao ju je kako su, kako žive i deveraju, a ona je odgovorila. Mi smo u dobru i blagostanju. Zatim je zahvalila Allahu, a on je upitao. Čime se hranite? Mesom, odgovorila je. A šta pijete? Pitao je. Vodu, rekla je. Zatim je Ibrahim zamolio. Bože, daj im bereket u mesu i vodi. Na kraju joj je rekao, kada ti dođe muž, poselami ga i reci mu da učvrsti kućni prag. Kada Ismail došao, upitao je, je li nam neko dolazio? Jeste, odgovorila je. Dolazio nam je jedan starac lijepog izgleda. Pitao je za tebe, pa sam mu rekla gdje si. Zatim me je pitao kako živimo, pa sam mu rekla da živimo u dobru. A da li ti je nešto oporučio? Pitao je. Jeste, poselamio te je i naredio ti je da učvrstiš kućni prag, odgovorila je. To je bio moj otac, rekao je. A ti si prag, pa mi je naredio da te zadržim. Zatim ponovo neko vrijeme Ibrahim a.s. nije dolazio. Kada je nakon toga došao, našao je Ismaila kako sebi zarezuje strijele, ispod onog velikog drveta u blizini zemzema. Kada ga je ugledao, ustao je pred njim, pa su se pozdravili onako kako dolikuje da učine otac i sin. Ibrahim a.s. mu je rekao, Ismaile, Allah mi je nešto naredio, Ismail je rekao, pa uradi to što ti je gospodar naredio. A hoćeš li mi pomoći? Upitao je, a ovaj odgovorio, pomoći ću ti. Allah mi je naredio da ovdje sagradim hram i pokazao na brežuljak koji se uzdizao iznad svoje okoline. Allah uzvišeni Ibrahim a.s. putem objave pokazao mjesto gdje će se graditi Kaabu, koje je za to predodređeno od vremena stvaranja nebesa i zemlje. To potvrđuje i hadis kojeg navode Buharija i Muslim, u kojem stoji da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Ovo mjesto je Allah učinio svetim onoga dana kada je stvorio nebesa i zemlju, pa će ono biti sveto po Allahovom određenju sve do kijametskog dana. Kaba se nalazi ispod nebeskog hrama El Beytul Mahmur, tako da kad bi se otisnuo kamen sa El Beytul Mahmura, pao bi na Kabu. Neki učenjaci prvih generacija kažu da na svakom nebu postoji po jedan hram u kome stanovnici tog neba Allahu uzvišenom čine ibadet. badet. Ti hramovi za stanovnike nebesa predstavljaju isto što i Kaba za stanovnike zemlje. Kaba nije bila napravljena pri Ibrahim a.s., ali su to mjesto poštovali i hodočastili svi poslanici od Adem a.s. do vremena Ibrahim a.s. Uzvišeni Allah kaže I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, oni su molili. Gospodaru naš, primi od nas, jer ti u istinu sve čuješ i sve znaš. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš neka bude odan tebi i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostan si. Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih koji će im ajete tvoje kazivati i knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer ti si u istinu silan i mudar. Allah uzvišeni mu je uslišao ovu dovu, pa je od njegovih potomaka poslao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, sallam, i njime okončao slanja poslanika i upotpunio vjeru i dao mu što nije dao nikome prije njega. Njegovom misijom je obuhvatio sve ljude na zemlji, bez obzira na njihovu rasu, jezik ili osobine, u svim mjestima i u svim vremenima sve do sudnjeg dana. To je jedna od odlika koje nisu imali drugi poslanici. Allah uzvišeni ga je time odlikovao zbog njegove plemenitosti, potpunosti vjere kojoj je pozivao njegovog razgovjetnog govora, njegove ogromne milosti, blagosti i samilosti prema svojim sljedbenicima, zbog njegovog plemenitog roda i porijekla i vrijednosti mjesta porijekla. Ibrahim a.s. je također molio Gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a obskrbi plodovima one njegove stanovnike koji budu u Allaha i onaj svijet vjerovali. Allah uzvišeni mu je uslišao i ovu dovu i podario mu ono što je traži. Tako uzvišeni Allah kaže. Zar ne vide da smo hram svetim i bezbjednim učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka. Zari mi nismo omogućili da borave u sigurnom mjestu, gdje se donose plodovi svih vrsta, kao naš dar? Kada su izgradili temelje i počeli zidati ugao na kojim je danas El Hadjerul Eswed, crni kamen, Ibrahim a.s. je rekao Ismailu, Sinko, potraži mi jedan lijep kamen da ga ugradim ovdje. Oče, rekao je, ja sam umoran. Ibrahimu je rekao, ako je tako, onda se udalji i odmori. Tada mu je Džibril donio crni kamen iz Indije, koji je tada bio bijele boje. Adem Selam ga je takvog donio iz dženeta, ali je pocrnio zbog ljudskih grijeha. Kada Ismail donio jedan drugi kamen i ugledao ovaj na uglu Keabe, upitao je. Oče, ko ti ovo donio? Ibrahim je odgovorio. Onaj ko je marljiviji od tebe. Ismail je donosio kamenje, a Ibrahim a.s. je zidao, sve dok građevina nije poodmakla u visinu. Tada mu je Ismail donio jedan kamen i postavio ga, pa je Ibrahim a.s. stao na njega i njegove plemenite noge su utonule u taj kamen pa je ostao otisak njegovih bosih stopala. Uzvišeni Allah kaže Prvi hram koji je sagrađen za ljude je zaista onaj u Mekki. Blagoslovljen je on i uputa svjetovima. U njemu su očiti znakovi, mjesto na kom je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njega, bit će bezbjedan hodočastiti hram Allaha radi, dužan je svako ko može do njega doći. A onaj ko neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan o svjetovima. Tetlu قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور من عصور لعصور Ovaj kamen je od starih vremena pa sve do vremena Omera ibn al-Hataba radijallahu anh bio u zid Kabe. Kada ga je on od nje malo odmakao, kako klanjači kod njega ne bi ometali one koji čine tawaf. I tako je Ibrahim a.s. zidao, a Ismail mu je dodavao kamenje. Uzvišeni Allah kaže – I kada smo kao utočište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikoga ravnim i očisti ovaj moj hram za one koji će ga obilaziti, klanjati i ruku i seždu činiti i oglasi ljudima hađ, dolazi će pješke i na kamilama iznurenim i dolazi će iz dalekih mjesta. Kaba je dugo postojala onakva kako je Ibrahim a.s. sagradio. Zatim su je Kurejši renovirali i skratili sa sjeverne strane u odnosu na Ibrahimove a.s. temelje. Ona je takva i danas. Buharija i Muslim prenose od Aiše radijallahu anha da je Allahu poslanik sallallahu alihi vasallam jednom prilikom rekao Zar nisi primijetila da je tvoj narod Kaabu prilikom njenog obnavljanja skratio u odnosu na Ibrahimove temelje. Rekla sam, Allaho poslaniće, zar je nećeš vratiti na temelje Ibrahimove? On je rekao, da tvoj narod sve donedavno nije bio nevjernički, to bih učinio. U jednoj drugoj verziji stoji, da tvoj narod nije donedavno bio u neznaboštvu, spustio bih joj vrata niže prema zemlji. A hijđr, to jest dio, koji je prema Ibrahimovoj gradnji bio dio Kabe, učinio bi sastavnim dijelom Kabe. Abdullah ibn Zubeir, radi Allahu an, je u vrijeme svoje vladavine sagradio Kabu onakvu kakvu ju je Allahu poslanik sallallahu alihi veselem opisao iz vremena Ibrahima alihi selam ali joj je halifa Abdumelik ibn Mervan, nakon što je ubijen ibn Zubeir, radi Allahu an, 73. godine po hijđri, vratio u pređašnje stanje, misleći da je to ibn Zubeir, radi Allahu an, učinio po svom nahođenju. Tako je Kaaba ostala sve do danas. Uzvišeni Allah na mnogo mjesta u Kur'anu spominje Ibrahima alaihi salam. On objašnjava da je Ibrahim a.s. bio sljedbenik prave Allahove vjere Islama i negira svaku mogućnost da je bio jevrej, kršćanin ili idolopoklonik. Allah uzvišeni ovim pobija tvrdnje jevreja i kršćana da je Ibrahim a.s. bio njihove vjere. Pravdajući ga od ovakvih tvrdnji i pokazujući njihovo veliko neznanje i maloumnost, jer su i Tevrat i Inđil objavljeni nakon njega. Uzvišeni Allah kaže O sljedbenici knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete, kad su i Tevrat i Inđil objavljeni nakon njega? Zar ne shvaćate? Eto, vi raspravljate onome o čemu nešto i znate, ali zašto raspravljate onome o čemu ništa ne znate? Allah zna a vi ne znate. Ibrahim nije bio ni jevrej, ni kršćanin, nego je bio pravi musliman. On nije bio idolopoklonik. Ibrahimu su najbliži oni ljudi koji su ga slijedili, ovaj poslanik i vjernici, a Allah je zaštitnik vjernika.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 On vam propisuje u vjeri ono što je propisao Nuhu, i ono što objavljujemo tebi i ono što smo propisali Ibrahimu i Musa'u i Isa'u. Pravu vjeru provodite i u njoj se ne razilazite. Ibrahim a.s. je znao i vjerovao u Allahovu moć oživljavanja mrtvih, bez imalo sumnje, ali je poželio to vidjeti svojim očima i preći iz stupnja znanja i vjerovanja u nešto nastupa njegova viđenja. Allah uzvišen je udovoljio njegovoj molbi i u potpunosti mu ispunio ono što je želio. Uzvišeni Allah kaže I kada Ibrahim reče Gospodaru moj, pokaži mi kako oživljuješ mrtve. Zar ne vjeruješ? Upita on. Vjerujem, odgovori on. Ali bih da mi se srce smiri uzmi četiri ptice, reče on, i sjeci ih, zatim stavi na svako brdo po jedan njihov dio, pa ih pozovi, brzo će ti doći. Znaj da je Allah silan i mudar. Uzvišeni Allah također kaže, Ibrahim je zaista bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik i nije bio idolopoklonik. Bio je zahvalan na njegovim blagodatima. On ga je odabrao i uputio na pravi put. Mi smo mu dali dobro na ovome svijetu, a i na onome će zaista biti jedan od dobrih. Poslije smo tebi objavili, slijedi vjeru Ibrahimovu, pravu vjeru. On nije bio idolopoklonik učenjaci kažu, on je izvršavao sve što mu je bilo naređeno i praktično sve do usitnice primjenjivao sve propise vjere. Vodeći računa da izvršavajući krupne obaveze ne zaboravi ni na one sitne. Ibn Ebi Hatim prenosi da je Ibn Abbas radijallahu an rekao Allah mu je u pogledu održavanja čistoće naredio pet stvari vezani za glavu i pet za ostale dijelove tijela i on je to izvršavao. Na glavu se odnosilo skraćivanje brkova, ispiranje usta, pranje zuba misvakom, ispiranje nosa i pravljenje razdioka na kosi, a na tijelo rezanje noktiju, brijanje dlačica oko stidnog organa, sunnečenje, uklanjanje dlačica ispod pazuha, i pranje vodom nakon velike i male nužde. Ibrahim a.s. je umro i ukopan u Hebronu. Pokopali su ga sinovi mu Ismail i Ishak. Svi poslanici nakon njega su od njegovog potomstva. To je bila Allahova nagrada i počast za njega. Zbog veličanstvenih dijela koje je radi Allaha uzvišenog izvršio. Kada je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio na mirađu, vidio je Ibrahim alaihi salam leđima naslonjenog na El Bejtul Ma'mur, hram Meleka na sedmom nebu, u koji svaki dan uđe 70.000 meleka i koji ponovo nared neće doći sve do sudnjeg dana.